บุ๊กทูแปดสิบสองอสมเดสต์อีดวาอดีตการสองป p ชลสต์ดวาแล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม Jesi li m o r a อมอร a ลาสว a ติฮิตนูพอมอช แล้วคุณต้องเรียกหมอไหม Jesi li morao, morala zvati doktora? แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหม Jesi li morao, morala zvati policiju? คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหม เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ Imate li broj telefona? Upravo sam ga imao, imala. คุณมีที่อยู่ไหมคะ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ Imate li adresu? Upravo sam je imao, imala. คุณมีแผนที่เมืองไหมคะ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ Imate li plan grada? Upravo sam ga imao, imala. เขามาตรงเวลาไหม เขามาตรงเวลาไม่ได้ค่ะ Da li je došao na vreme? On nije mogao doći na vreme. เขาหาทางพบไหม เขาหาทางไม่พบค่ะ Je li pronašao put? On nije mogao pronaći put. เขาเข้าใจคุณไหม เขาไม่เข้าใจดิฉันค่ะ Da li te je on razumeo? On me nije mogao razumeti. ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้คะ Zašto nisi mogao mogla doći na vreme? ทำไมคุณหาทางไม่พบคะ Zašto nisi mogao, mogla pronaći put? ทำไมคุณไม่เข้าใจเขาคะ Zašto ga nisi mogao, mogla razumeti? ดิฉันมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมล์ Ja nisam mogao, mogla doći na vreme, jer nije bilo autobusa. ดิฉันหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง Ja nisam mogao, mogla pronaći put, jer nisam imao, imala plan grada. ดิฉันไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไป Ja ga nisam mogao, mogla razumeti, jer je muzika bila preglasna. ดิฉันต้องนั่งรถแท็กซี่ Ja sam morao, morala uzeti taksi. ดิฉันต้องซื้อแผนที่เมือง Ja sam morao, morala kupiti plan grada. ดิฉันต้องปิดวิทยุ Ja sam morao, morala isključiti radio.